sizga salom mart yigitlar bizdan salom ey shahidlar Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim havas orzusiga yetgan ey do'stlarim O'zbekiston Islomiy harakatining bosh qo'mondonlaridan biri shahid Abbos Mansur da'vatlaridan

fanfiru subatin min minfiru jami'a ey mu'minlar dushmandan ehtiyot choralaringizni ko'rib jangga guruhlarga bo'linib yoki hammangiz to'planib chiqinglar deb alloh taolo mo'min bandalariga buyurdi bu yerda to'plangan tajribali qo'mondonlar ustozlar va yangi mina marhalasini ta'limini tugatayotgan toliblar hammangizga uzoq yaqindagi barcha islomiy birodarlarimiz salomini yetkazishlik bilan boshlayman assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bugun mana shu ta'lim tugash munosabati bilan birodarlarga ba'zi bir eslatmalarni aytishlik bilan boshlamoqchi edim chunki eslating eslatish <coughs> mo'minlarga foyda qiladi degan alloh taolo mana shu oyatga muvofiq gapimizning birinchi qismini inshaalloh eslatma bilan boshlaymiz eslatmalardan ham eng birinchisi hammamiz birodarlar allohdan taqvo qilaylik xoh qo'mondon bo'lsin xoh mas'ul bo'lsin xoh oddiy mujohid bo'lsin kim bo'lishlikdan qat'iy nazar hamma ishning boshi taqvo biz Allohdan haqiqiy taqvo qilar ekanmiz, Allohdan haqiqiy qo'rqar ekanmiz. Alloh taolo biz kutmagan narsalarni bizga nasib qilib qo'yaveradi. Biz kutmagan tomondan rizq beradi, biz kutmagan tomondan bizga fikrlarni beradi, biz kutmagan narsalardan natijalarni beradi. Chunki hamma ishning boshi taqvodan. Masalan, bitta odamni shaharga jo'natsang yoki biron joyga jo'natsang, u bitta o'zi boradigan bo'lsa, u joyga atrof hammasi dushman. Ha? xavfli mintaqalar u yerda nima qiladi suyanadigan suraydigan, yordam so'raydigan zoti bitta alloh taolo qiladi uni yanidagi ustozi yo'q uni yanidagi do'stlari yo'q fikr beradigan u allohdan haqiqiy taqvo qilib allohdan so'raydi shundan keyin alloh taolo beradi unga oddiy janglarda emas oddiy holatlarda ham yurishda ham turishda ham biz allohdan haqiqiy taqvo qilishimiz kerak Keyin ishlarimiz hammasi Alloh taolo o'zi to'g'rilab qo'yaveradi. Va taqvodan keyin yana bitta bizga muhim ishlardan bittasi shokir bo'laylik. Alloh taolaning shokir bandalaridan bo'laylik. Qiyinchilik, musibat, og'ir vaqtlarda sabr qiluvchilar ko'p topiladi. Buni o'zimiz ham imtihon davrlardan beri mana shu qanchadan qancha hijrat qilgan birodarlar bo'lsa uzoq hijrat yerda yurganlar ular ko'ryapti hammasi ko'rib kelyapti mana imtihon bosqichlari yilma yil kunma kun oyma oy ko'ryapmiz qiyinchilikka hamma sabr qila oladi lekin shukur degan narsa kam bo'ladi ozgina dunyo kelsa ozgina imkoniyatlar paydo bo'lsa shukur qiladiganlar kam bo'ladi allohdan bergan ne'matlariga kamda kam shukur qilib bo'linadi shu jumladan biz ne'mat deganda nima narsani bilamiz bizga ne'mat degan alloh taolo bizga boylik berishligi yoki katta bir imkoniyat berishligini biz ne'mat deb bilmasligimiz kerak chunki mana shu o'tirishimizni o'zi bir ne'mat yaxshilab fikr qilsak hozir qancha qancha mintaqalarda bombardlar bo'lyapti taloshlar bo'lyapti janglar bo'lyapti qancha qancha qiyinchilik odamlar 5 ta 4 tadan jamlanishga qo'rqyapti lekin alloh taolo bizga xotirjamlik ne'matini bergan buni shukronasini ado qilishimiz kerak bu ham bitta ne'mat yaxshi do'stlar yaxshi amirlar yaxshi qo'mondonlar bizdan bizga berilgan bitta ne'mat bu bu narsani olib qo'ysa alloh taolo keyin bu ne'mat ekanligini bilamiz bu narsaga ham shukr qilishimiz kerak alloh taolaning har bir bergan taqdirga biz rozi bo'lib turishimiz kerak haqiqiy shokir bandalardan bo'lishimiz kerak masalan bittadan olish mumkin bu yaxshi odam emas bunaqa emas eng yaqin birodaridan olish mumkin lekin ana shu birodari shahid bo'lib ketishligi bilan uni yaxshiligini biladi e men bekor gapirgan ekanman mendan oldin shahid bo'lib ketdi shu birodarim men o'sha paytda shukur qilmagan ekanman shu birodarimga degan fikrga boradi shuning uchun ne'matlar bizdan olinmasdan turib qadriga yetaylik shukur qilaylik keyin hozir bu yerda ta'lim tugagandan keyin inshaalloh hamma birodarlar har joylarga sangallarga taqsim bo'ladi har joylarga sangallarga boriladi Men asosiy eslatmalarim asosiy e'tibor beradigan nuqtam shu ediki mana shu suhbatda biz har bittamiz muslih muxlis bo'lishimiz kerak biz odamlarni isloq qiladigan o'zimiz isloq bo'lgan boshqalarga ham nasihat qiladigan odam bo'lishimiz kerak amri ma'ruf nahiy munkar bizda kuchli bo'lish kerak biz faqat mana mina ilmni oldik biz faqat portlatkani keldik emas biz o'zaro urush qilgan birovlarga yarashtirishimiz kerak kim yomon fikrda bo'lsa uni fikrini to'g'irlaydigan odam bo'lishimiz kerak biz birodarlar o'rtasida isloh qiladigan odamlardan bo'lishimiz kerak masalan nechta sangalarga aylanib kelgan bo'lsak bitta achinarli tomon shu bo'ladiki bitta ribot maydonida yoki bitta shu vaqtinchalik qarorgoh bo'lsa shu jang maydonlarida mana shu yerda davomiy turishlik bilan ba'zi bir fitnalar boshlanadi mas'ullar haqida yomon gaplar boshlanadi qo'mondonlar haqida yomon gaplar boshlanadi g'iybatlar tuhmatlar buxtonlar yolg'on gaplar boshlanadi bu narsalarga biz yo'l qo'ymasligimiz kerak ribot maydoni dushmandan oldinda turibdi ro'paramizda dushman ey birodar biz bu yerga jang qilgani kelganmiz oldingda dushman turibdi sen mas'ullarni yomonlaysan bu ishingni qilmagin qaytaraylik birodarlar deb biz hammamiz bitta kemaga tushgan birodarlarmiz hammamiz bitta kemani odamlarimiz boshqa bir nodonlarning kemani teshishiga yo'l qo'ymaylik birodarlar biz ulardan qo'lidan ushlaylik sen nima g'iybat qilyapsan sen nima tuhmat qilyapsan bundan ko'ra zikringni qilmaysan bundan ko'ra qur'onni o'qimaysanmi shu ish senga foydalimi deb kim bu kemani teshmoqchi bo'lsa yoqasidan ushlab tiyib qo'yaylik sen bu gapni gapirmagin agar gaping haq bo'lsa barvoshi joyida gapirgin o'sha odamlarga deb sen bu yerga jang qilgani kelgansan sen bu yerga g'iybat qilgani kelmagansan sen bu yerga tuhmat qilgani kelmagansan sen buxton qilgani kelmagansan deb tiyib qo'yaylik shu gapirayotganlarni biz fitnalarga qarshi turadigan odam bo'lishimiz kerak bu bizga topshirilib ketgan jamoat bizga omonat 20 yilga yaqin boshqargan amirimiz shahid Muhammad Tohir Faruq shuncha qiyinlar va qiyinchiliklar bilan qurgan bo'lsa, undan keyin shuncha odam gamonat qoldi bu jamoat. Bu jamoatdan har bittamiz g'ishib olamiz. Masalan, kim aytishi mumkin, men bu jamoatdan bitta a'zosiman, bitta rasmiy aytishim men bu jamoatda bitta mas'ulman deb. Lekin Allohning nazdida hammamiz askarmiz. Allohning askarlarimiz hammamiz. Qo'mondon bo'laylik, mas'ul bo'laylik, kim bo'lishimizdan qat'i nazar. Alloh nazarda biz hammamiz bir xil odamlarmiz, Allohning qullarimiz. Lekin bu bizga topshirilgan jamoatni muhimligi biz bu narsani boshqalarga xiyonat qilib topshirib qo'ymasligimiz kerak. Bu jamoatning tirqirab ketishiga biz yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bu jamoatda qo'yilgan nizom tartiblarga avvalambor o'zimiz amal qilib, boshqalarni keyin da'vat qilishimiz kerak. Bu jamoatning muhimligini ba'zi odamlar bilmasligi mumkin. Bu jamoatning qadrini ba'zi odamlar bilmasligi mumkin. Lekin biz bu jamoatni qanchalik qimmatlarga qanchalik qonlar evaziga qurilayotganini ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz kim qanchalik bu jamoatda ko'p yashagan bo'lsa ana shu odam jamoatning qadriga yetadi bu jamoat millatchi jamoat emas bu jamoat mintaqa jamoati emas deb ko'p takror qilgan. mana shu o'tirgan joyimizda bu shu narsaning misoli biz millatchi jamoat emasmiz turkiya ham bor nemis ham bor rus ham bor qirg'iz ham bor hamma joydan jamlangan Biz faqat o'zbeklar deb kelib jamoat qilib, o'zbeklarga minnat bermayapmiz. Hamma millatdan turibdi mana shu yerda. Biz millatchi jamoat emasmiz biz. Esimizdan chiqarmaylik. Bu bizga amonat, bu sizlarga amonat deb tashab ketgan jamoatni biz har bittamiz ustunlarni mahkam ushlaganday mahkam ushlab turishimiz kerak. Biz o'zaro saflarimizni jipslashtiraylik. Bizning oramizdan shaytonlar kirmasin, biz oramizdan har qanday fitnachilar kirib kelmasin. Bu jamoatni buzgani. Buzg'unchilarga yo'l qo'ymaylik. Fasod tarqatanlarga yo'l qo'ymaylik. kimda kim harakat tomonidan man qilinayotgan ishlarni qilyaptimi? U jamoat amiriga osib bo'layotgan odam. Jamoatning qo'mondoniga, jamoat tomonidan qo'yilgan qo'mondonlarga qarshi ish qilayotgan odammi? Osiy odammi? Ochiq munkarni qilyaptimi? Qo'lidan ushlang, birodar. Mana shu ishni qaytargan amir sendan. Mana shu ishni qo'mondan senga qaytargan, qilmagin mana shu ishni deyalaylik. Payg'ambarimiz nima deyapti? Kimdir bitta munkarni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. Unga qodir bo'lmasa, tili bilan qaytarsin. bo'lmasa qalbi bilan norozi bo'lish uchun nimadan turib ketsin degan. Bu eng oxirgi zaif iymon bu. Biz ko'p narsalarning guvohi bo'lyapmiz ba'zida. Har mas'ullar orqasidan gapirgan har xil gaplar bo'lsa, tili bilan qaytarmaydi, qo'li bilan qaytarmaydi. Hatto qalbini norozi bo'lib turib ketmaydi. Shuni eshitib o'tiraveradi. Keyin so'rar, "Mana shu ish bo'lgan ekan, birodar. Sen mana shu majlisda bo'lgan ekansan, desa bo'lgandim, lekin qaytara olmadim" deydi. Bu qanaqa iymon bu? yaxshilikda bir-birimizga yordam beraylik. Bitta narsa odamlarga eng achinarli bitta narsa shu narsa bo'ladiki, masalan, hozir ko'p joylarga borsak eshitib qolamiz. Amirimiz Qorisoyib shahid bo'ldi. Usmonjon aka Qorisoyibga qattiq da'vat qilmayapti, gapirsa sekin gapiradi, unday qilib, bunday qilib Usmonjon aka amirimizni orqasidan gap gapiradi. Bu qoida emas, birodarlar. Qori soyib shahid bo'lgandan keyin qori Soyib o'rniga qori soyib da'vat qiladigan odam kelsin bizga deyishligi. Bizga nima muhim? Bizga itoat muhim. Qanaqa odam kelishdan qatnasa biz itoat qilishimiz kerak. <coughs> Payg'ambarimiz qanaqa komil inson edi? Ha? Payg'ambarimiz hamma tomondan komil inson, vahiy bilan tarbiya qilingan zot edi. Payg'ambarimiz vafotidan keyin Abu Bakr Siddiq keldi. Payg'ambarimizga qaba emas edi. payg'ambarimizga qattiq gapiradigan gapda mana hamma tomondan payg'ambarimizdan keyin turadi. Lekin payg'ambarimizga o'xshagan odam kelmadi, biz bunga itoat qilmaymiz demadi sahobalar. Itoat qildi Abu Bakrga. Ojiz inson edi. Xolidlar, Umarlar itoat qildi. Saadlar itoat qildi, Musannolar itoat qildi. Abu Bakrdan keyin qanaqa odam keldi? Kuchli bo'lgan, baquvvat bo'lgan, qattiqqo'l bo'lgan Umar roziyallohu anhu keldi. Ular aytmadiki biz abu bakrga itoat qilib o'rganib qoldi degan umarga itoat qilmaymiz demadi umarga ham itoat qilib ketaverishdi ularga hmm. farqi bo'lmadi kim amir bo'lishi qat'iy nazar Boshingizlarga bitta qop qora qul amir qilib tayinlansa boshi qora kichkina bo'lsa ham itoat qilasizlar degan hadisga amal qilishdi ular kim bo'lishidan qat'i nazar itoat qilib ketaverdi u odamlardagi bitta oddiy xatolarga qaramadi uning burni qiyshiq ekan ko'zi qiyshiq ekan yursa mana yurar ekan deb o'tirishmadi shariatga muvofiq ketyaptimi Payg'ambarning boshlagan yo'l bilan ketyaptimi yo'ldan chiqmayaptimi mana shu ketayotgan rahbar orqasini itoat qilib ketaverdi biz haqiqiy sunnatga ergashsak haqiqiy sahobalarga ergashadigan bo'lsak mana shunday bo'lishimiz kerak mana shu yo'l dedi payg'ambarimiz mening yo'lim dedi ha bitta to'g'ri chiziq chizib berdi tamom mana shu bizning yo'limiz bo'lish kerak payg'ambarimiz ko'rsatgan yo'l bilan ketaylik qur'on hadis keyin biz adashmaymiz birodarlar itoatni shunchalik muhim bilaylikki, bitta guruhga bitta kichkina bolani qo'mondan ushlanib qolishlari, asirga tushib qolishlari hammasini tekshirib chiqing, oxirida itoatsizlikka kelib taqaladi. Hammasi itoatsizlikning natijasidan bo'ladi. Itoatni shunchalik muhim bilaylikki, birodar, menga mana shu narsa buyurildi. Men shunda kallam ishlatmay mana shu buyurilgandek haq qilay, men itoat qilgan bo'laman. Keyin haqiqiy itoat bizda paydo bo'ladi. E amir aytaveradi, qo'mondan aytaveradi bu yerni ko'rmagan bilmaganda buni manaqa qilib qo'ysam bo'lar ekan deb qancha qancha odamlar amaliyotni pachag'ini chiqaradi yoki bitta ishda nokam bo'lib qo'lga tushib ketyapti birodarlar biz bitta narsani bilaylikki bu bu diyorda jang qilayotgan musulmonlar mujohidlar faqat biz emasmiz bizdan boshqa mujohidlar ham bor arab bo'lsin turk bo'lsin ozarbayjon bo'lsin dog'istoniy bo'lsin ular ham bizning islomiy birodarlarimiz bitta narsani qattiq tayinlab aytaman birodarlar bu narsaga qattiq e'tibor beraylik bizning og'zimizdan har bitta chiqayotgan gap boshqalar tomonidan kuzatilib turadi boshqa jamoatlar tomonidan bizga ag'darilayotgan tosh ma'lumot toshlari har xil gaplar bekordan bekor chiqmaydi bitta odam gapiradi mana shu tufayli hamma jamoatga nisbat beriladi qarisaydin jamoatdan bitta odam manaqa deb gapiribdi bu hamma jamoatga ketadi jamoat hammasi shunaqa ekan deydi yo'q biz bunaqa bo'lmaylik bizdan tashqargi har bitta jamoat birodarlar bizdan birodarlarimiz u o'zbek bo'ladimi u tojik bo'ladimi u turk bo'ladimi u arab bo'ladimi bizga farqi yo'q yurtidan hijrat qilib chiqdimi jihod qilaman deb yuribdimi la ilaha muhammad rasululloh deb bizdan birodarlarimiz ular bu yerdagi insonlar ham bizning birodarlarimiz lekin muxoliflar bilan munosabat qilmanglar degan ular bilan birga yurgan hamma odamlar yomon ko'ringlar degan emas mana harakat hammasini tayinlab hozir nechta odam ro'yxatini beradi. Mana shu odamlarga 6-7 kishi jamoatga xiyonat qilgani aniq. Jamoatda bo'ladigan mana shu fitna fasodning boshida turgan 6-7 kishi bor asosiy. Boshqalar bizning hamma birodarimiz bo'ladi. Ularning bolalari bo'lsa, ularning bolalarida ayib yo'q. U dadasiga ergash chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin u bitta musulmonning bolasi u. Assalomu alaykum, salomlashib ketavering. Salomni fosh qilinglar degan. muhabbat ziyoda bo'ladi degan bu narsaga amal qilaylik yomon ko'rishda tarozidan bu tomonga ko'p bosib ketmaylik hammani yomon ko'rmaylik hammani o'zimizga dushman qilmaylik dushmanimiz yetar dushmanimiz tiqilayotibdi Kofirlar bor salbiylari bor munofiqlari bor dushman bizga yetarli o'ldirib tugatolmaymiz qutulolmayapmiz boshqa oddiy musulmon birodarlarni o'zimizga dushman qilmaylik bu narsada hushyor bo'laylik tashqari jamoatlar bilan dushman bo'lish emas, ular bilan muhabbatlashib, ular bilan hamkor bo'lib. Mana Daburiga borib sangardi. Ozarbayjonni ham turibdi, Mangalbaq deganni degan ham turibdi, Turkiya ham turibdi, Arabiya ham turibdi. Dushman oldida bitta, bu yerda hammasi bitta bo'lsangara turishibdi. u yerda borsang bitta sangara turibdi Asharda yerda bitta ozarbayjon birodar keldi aytayapti-ku o'zi men shuncha turk birodarlar bilan yurdim abi degan jam shu turk birodar jamoatda bo'lgan ekan shular menga shunchalik yomonlashdiki qorisaytli nafarlarining birontasi bilan ko'rishmaganki otadi seni o'ldiradi o'zing yakka holatda ko'rish qilmagan o'ldiradi seni deb bu birodar bitta ansonlarni joyiga hatto shunchalik xazar qilganki bizdan filmlarni ko'rishdan ham xazar qilgan mana shulardan filmni ko'rib qolib ularga muhabbat qilib yormaydi. oxiri bizdan filmlarni ko'rib ko'rib ko'rib ko'rib bizga muhabbat ziyoda bo'lgan oxiri ekan, birodarlar turk birodarlar sizlar insof qilmabsizlaring ko'p yomonlabsizlar menga men tanimagan ekanman u birodarlarni ular ham yaxshi birodarlar ekan gaplashdim filmlarini ko'rdimmi? bunchalik yomonlamadan insof qilinglar deb biz o'zimizda oqlaymizda boshqalarni munofiq bunisi murtad deb qo'ymaylik bu bilan o'zimiz oqlay olmaymiz biz alloh taolaga bo'lgan ibodatimizni to'g'ri qilaveraylik bizga qanaqa ko'rsa shunday to'g'ri ibodat qilaveraylik alloh taolo o'zi isloq qilib qo'yaveradi o'zi muhabbatlashtirib qo'yaveradi keyin mana yangi yangi muhojirlar kelyapti maron nahridan tashqari bitta narsani biz <clears throat> bilib qo'yaylikki bu bo'layotgan dunyodagi voqealar qaziyalar bitta millatga yoki bo'lmasa bitta yelatga yoki bitta mintaqaga xos emas musibat hamma ummatning boshiga kelgan dunyoning qayerda bo'lsa musulmonlar yaxshi yashamayapti haqiqiy musulmon bo'lib haqiqiy allohga itoat qilaman deganlarning boshiga kundan kunga musibatlar kelyapti u o'zbek bo'ladimi u uyg'ur bo'ladimi u arab bo'ladimi zulm hamma joyda bir xil zulm zulmni qilayotgan kofirlar hamma joyda bir xil kofirlar biz ummatchilik degan narsani o'zimizda mujassam qilishimiz kerak biz ummatmiz nimaga bizni bunchalik tafriqa qilib bo'lib jamoat jamoat qilib tashlayapti buni hammasi yahudiylar ishlab chiqqan programma buni bunga boshqa ham qo'yib beradi bunga kashmirliklar deb qo'yadi bunga iroqliklar deb ham qo'yib beradi buni o'ziga alohida amir qilib alohida ta'minlab qo'yadi maqsadi nima birlashmasin bular bular birlashib ketib o'zlariga bitta xalifa saylab olmasin bular bitta ummat bo'lgan paytda biz ko'rganmiz necha ming yillar qul bo'lib yashaganmiz bularning qo'lida degan ularning asosiy g'oyasi bor 10 deydi BMT Birlashgan Millatlar Tashkiloti deydi. Mana shu tashkil bo'lganda birinchi bular qaror qilgan narsasi islom ummatini birlashtirmaslikka imzo chekkan bular. Italiyaga bo'lib bergan, Russiyaga bo'lib, Amerikaga, Angliyaga bo'lib bergan. Sen uni u yoqda ushla, sen buni bu yoqda ushla, fitna fasod tashagini o'rtasiga bular birlashib ketmasin. Bularni birlashdan to'sib turishimiz kerak. Bular birlashsa o'ziga xalifa saylaydi. Mana hozir oxirgi chiqishda, mana oxirgi jarayonlar hammasi nimaga olib ketyapti iroqdan chiqyapti yamandan chiqyapti xrosondan mujohidlar chiqyapti hammasi bitta bayroqda qora bayroqni ko'tarishyapti hammasi buni inshaalloh oxiri borib bitta xilofat bo'ladi lekin mana shu xilofat bo'lishligi uchun ancha ancha fitna fasodlar bo'ladi o'rtada shuning uchun biz hushyor bo'laylikki bu fitna fasodning ichida yuradigan fitnaga aldanadigan odamlardan bo'lib qolmaylik biz qaro bayroqni ko'tarib Allohning diniga xizmat qiladigan haqiqiy rijollardan bo'laylik. Bizni millatchi qilib har xil gaplar bilan aldashi mumkin, lekin biz ummatchilik degan narsani o'zimizga joylashtirsak, bu narsadan yutamiz. Bizda shu narsa tushuncha bo'lish kerakki, Kashmirda nomus toplanayotgan musulmon singlimiz bilan Mavron nahrda nomus tajovuz qilayotgan musulmon biz uchun bir xil. Biz uchun farqi yo'q uning. Turkiyada bitta musulmon mazlum bo'lyaptimi? Iroqdagi bitta birodar mazlum bo'lyaptimi? Biz uchun farqi yo'q. Ikkalasini ham olish biz uchun vojib bo'lish kerak. Bizning vazifamiz deb bilishimiz kerak. Men faqat Qirg'izistondan kelganman, Qirg'izistonga borib jang qilaman. Men faqat Turkiyadan kelganman, Turkiyaga borib jang qilishim kerak. Men Sharqiy Turkistondan kelganman, Sharqiy Turkistonda jang qilishim kerak degan narsa bizda bo'lmasligi kerak. Biz bu yerda qori soyib biz o'sha yerga janubozistonga olib kelgandan ki nima uchun biz pokistonda jang boshladik bitta savol o'zimizga biz nimaga pokistonda yapmaz yetti yil nimaga pokistonga qarshi urushdik bizga birinchi zulm bo'lmadi bizga birinchi to'g'ridan to'g'ri kelmadi pokiston birinchi arab birodarlarni ushladi boshqalarga zulm qildi keyin bizga keldi asosiy janglar boshqa jamoatlarni himoya qilib boshlaganmiz undan keyingi davom etgan janglar Lal masjidda qizlarning qasosini olamiz deb undan keyin davom etib ketdi. Ular Lal masjidda zulm qildi, bu Lal masjidda musulmonlarni yo'qotaman deb Pokistonda bitta o'ziga katta bosh og'riq paydo qilib oldi. Tahriki Tolibon Pokiston degan katta kuch to'plandi bu yerda. Bitta bayroq ostida. Bu janglardan boshlanishi, bu janglarga sababchi bo'lgan bizning jamoatimizga lekin biz uchun uncha to'g'ridan to'g'ri ko'p bizga zulm qilmagan bo'lsa ham lekin arab birodarlar bo'lsin turk birodarlar bo'lsin qancha qancha musulmon birodarlarga zulm hmm. qildi biz o'zimiz bilan birgalikda boshqa musulmon birodarni himoya qilib urushyapmiz bu yerda nima uchun aqidamizdan kelib chiqib urushyapmiz bizni hech kim majburlamayapti bu urushlarga sizlar urushsalaring oyiga sizlarga uch yuz dollar beramiz demayapti biz pulga urushmayapmiz bu yerda vojibotimiz deb urishyapmiz bu yerda Xuddi shunga o'xshagan Afg'onistonda. Imoratimizni yiqib, islomiy davlatimizni yiqib, Biz bayat qilgan Amir al-Mu'minin boshqarib turgan davlatni yiqitganligi uchun biz salibiylar bilan urushyapmiz. Islomiy davlatga bostirib kelgan nasronlar bilan urushyapmiz. Hali biz qiladigan xizmatlar, qiladigan janglarimiz inshaalloh oldinda. Biz u afg'onmi u pashtunmi u kim bo'lishidan qat'iy nazar yelkama yelka turib bitta urushadigan mujohid bo'lishimiz kerak fikrimiz oliy bo'lishi kerak keng fikrlaydigan odam bo'laylik faqat o'zimizni bizdan o'zimiz jamoatni o'ylaydigan bo'lmaylik balki bizni o'zimiz jamoatni ichidagi anaqasi bu narsani birinchi o'ringa qo'yamiz o'zimizni birlik birligini shu bilan birgalikda boshqalar bilan bo'ladigan munosabatlarni ham birga ketishimiz kerak mana shimoliy afg'onistonda azob ketayotgan masalan bizning ishlarimizdan bizga eng yutug'i nima bo'ldi Bizning murodalar u yerga borib birinchi jangdan boshlamadi borib avtomatlarni jang qilib ko'rsatib kuchlarini ko'rsatmadi qaysi masjidga borsa chiroyli qur'on o'qib o'tirib isroil odob ko'rsatib o'rdi. odamlar o'z o'zidan xorisaytni jamoatini bolalari ekan mashalloh bular ko'p qur'on o'qir ekan ko'p ibodat qilar ekan ko'p ro'za tutar ekan o'z o'zidan jalb bo'lishni boshladi ular keyin ular bilan birgalikda jangga kirdi jangda ko'rishdi moshalar orqaga qaytmayaptilar qochmayapti biz qochib ketyapmiz bular turibdi jang maydonida nimaga ha bular shahodatdan oshiqlar ekan shahid bo'lishlik uchun kelgan odamlar ekan bular deyishdi sekin sekin mana hozir uch yuzga yaqin nafarimiz bor shimoliy afg'onistonda bitta ikkitasi mana shu yerdan ketgan mujohidlar bo'ladigan bo'lsa boshqa ashidda bizga bayat qilgan bizga ana shu shimoliy afg'onistondan bayat qilib ana shu yerdan xalqi fidoilik o'zini yozdirib fidoyilik qilib o'zini portlatyapti hozir bu bir yillik bizning qilgan mehnatimiz samarasini berishni boshladi bundan keyin ham samaralar berishi mumkin bitta shahid bersak o'nlab lab odamlar safga kelyapti bitta amaliyot qilsak o'nlab lab oddiy aholi kelib bizga muhabbat qilib o'sha bolalarimizga nima qilyapti mana hozir o'sha yerda ikkita birodarimiz madrasadan bolalari uylanib o'sha yerda o'sha yerda odamlar o'zlarining qizlarini beryapti hozir mana uylaninglar shu yerdan deb bu bizga bo'layotgan muhabbatning uyg'onishi Xo'p, agar biz umumiy tomondan qaraydigan bo'lsak, hamma bizni yomonlayapti, bu jamoat unaqa, qorsa jamoati bunaqa, bular zolimlar. Xo'p, bularning gaplari ta'sir qildimi xalqqa? Alloh taolo ko'rsatib qo'yadi haqiqatni, kim qanaqa ekanligini. Biz gaplar bilan o'ra bo'lmaylik. O'zimizni isloh qilay, Alloh taolo bizni isloh qilib qo'yaveradi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'zimizni isloh qilaylik. Har bitta odam o'zini isloh qilsa, boshqalar islohga urinadigan bo'lsa, jamoatni mukammal isloh qilib qo'yardi Alloh taolo. Mana shu safarimiz davomida ham shu amirimiz bilan urug'zay mana shu ko'rmaysizlarga safarga chiqib qancha-qancha katta odamlar bilan shu mintaqaning mas'ullari, amirlari bilan ko'rishdik. Ular ham qo'shqa salomlarini aytishgan. Mintaqa amirlari shunda bitta mavlaviy, bitta ahli ilm ansor birodarlarning bittasi aytdiki, bu hozir jang qilayotgan jamoatlar ichida mana shu qaboilda bo'lsin, Pokistonda bo'lsin, bizga namuna bo'ladigan bizga ibrat bo'ladigan bitta sizlarni jamoatingizlar bor xolos boshqasi biz namuna deb ibrat bo'ladi bizga deb bilmaymiz jang tomonidan, tartib tomonidan, nizom tomonidan deyapti bu bitta mavloviy tashqaramizga bergan xolis bahosi endi biz shu nimadan biz g'ururlanib ay biz zo'r ketayotgan ekanmiz demaylik bizga yaxshi gap gapirdi boshqa bo'ldimi biz o'zimiz ichimizga qaraylik Xo'p. bu odam qanaqa qilyapti ishab ketyapti bu nima qilyapti kim yaxshi ish qilyapti kim yomon ish qilyapti o'zimiz shunaqa qarab baho beraylik har bitta odamdan vazifasi shu bo'lishi kerakki men jamoat uchun nima ish qildim men din uchun nima ish qildim meni nima foydam <coughs> tegyapti hozir ba'zilar aytib qoladi menga jamoat hech narsa qilib bermayapti men jamoatga nima qilib beryapman degan savol bo'lishi kerak avval bizda men nima qilyapman jamoat uchun ho'p jamoat senga hech narsa qilmayotgan ekan jamoat seni yatimingga qarayapti jamoat seni madrasaga qarayapti jamoat seni oilalaringga qarab tursang jangga ketsang jamoat ko'p ish qilyapti sen nima ish qilding deyishing kerak o'zingga o'zimizga savol beraylik birinchi men 10 yil bo'ldi hijratimga 5 yil bo'ldi hijratimga men nima ish qildim mana shu holatda o'lib ketsam alloh taolo men nima deb javob beraman degan bizda o'zimizga savolimiz bo'lish kerak tashqaridan bo'lgan maqtovlarimizni aldab qo'ymasin bitta odam ozgina xizmat qilib qo'ysa mag'rurlanib ketmasin bitta odam ozgina qilib qo'ygan jangi bilan mag'rurlanib ketmasligi kerak bitta amaliyot qildikmi undan ham qattiq janglar qilishga harakat qilaylik bitta mina portlatdikmi uchta portlatishga harakat qilaylik jamoatdagi oddiy ishdan boshlagan katta ishlargacha hammasi Alloh nazdida inshaalloh ajri bor alloh taolo o'zi biladi kimdir qamamdan bo'lib topmagan ajr savobni bitta odam oshpoz bo'lib topishi mumkin uni ajr savobini biz bilmaymiz uni alloh taolo o'zi belgilaydi shuning uchun har bittamiz birodarlar muxlis bo'laylik niyatlarimizni to'g'rilaylik. rahbarlarimiz bizdan avval o'tgan shahidlarimiz arzu qilgan arzularga alloh taolo bizni yetkazsin bizni haqiqiy o'zini solih bandalardan qilsin haqiqiy mujohidlardan qilsin o'zimizdan oldingi o'tgan shahidlar orqasidan yetadigan shahidlardan qilsin biz inshaalloh faqat alloh taoladan shahidlikka biz rozimiz alloh taoladan faqat shahodatni so'raymiz odam har xil holatda o'lib ketyapti mana ko'ryapmiz hijrat yerida. har xil savdo bo'lib ketyapti lekin eng achinarli shu bo'ladiki odamga shuncha chekkan mashaqqatdangina shahid bo'lmasdan yo adashib ketib yo boshqa narsa bo'lishi ko'p achinarli bo'ladi shuning uchun allohdan xolis shahodatni so'raydi bu yo'lga kelding hijrat qilding mujohidlarning safida turding degani senga garantiya bor xotirjam bo'lgin sen shahid bo'lasan degani emas harakat qilish kerak har bitta odam men bo'ldi mujohidlar safida avtomat ko'tarib yurma men shahid bo'laman deb hech kimga shahodat va'dasi berilmagan sen xotirjam bo'lgin palonchi sen xotirjam yuravergin sen shahid bo'lasan deb bizga hech kim aytmagan Allohdan yig'lab so'raydigan narsa bu g'aflatda bo'lib qolmaylik men mujohid bo'lib yuribman inshaalloh men bir narsa o'lib ketsam men shahid bo'laman deb shahid bo'lib ketgandan keyin ham shahidlar manzili bo'ladi darajasi bo'ladi kimdir ozgina ibodat qilib yurgan bo'lsa o'ziga yarasha daraja beradi kimdir allohdan taqvo qilib qur'on o'qib harakat ko'p qiladigan bo'lsa taqvo qilib ziyoda qiladigan bo'lsa o'lim darajasi baland bo'ladi. Shahidlardan manzilati bo'ladi. Alloh taolo hammamizga insof topib bersin. Haqiqiy taqvo nasib etsin. Oxirida davona alhamdulillah. Takbir! Allohu akbar! Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim. Havas orzusiga yetgan ey dostlarım Allah huzuriga ketgan ey dostlarım Havas orzusiga yetgan ey dostlarım Sizga salom Mart yigitlar bizden salom Ey shahidlar sizga salom Mert yigitlar bizdan salom ey shahidlar inson uchun eng buyuk bu baxt saodat sizga maza endi g'am yo'q faqat rohat inson uchun eng buyuk bu baxt saodat sizga maza endi g'am yo'q faqat rohat inson uchun shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mart yigitlar bizdan salom. Ey shahidlar